عكالاس ملوغيلا أي كنا وغسل بابازو أنيش يوصويت إلى جميلة إلى العثر بلا والآن في قبضة أيدينا هب هذه القضية بحكومة جديد رشن كربلها بساعته ولكنه بدأ يتململ أما كم نجيهم حكومة سجاق السقوية دجاني دين الله خن هد إزي باي بيكاملة فما يحدث لنا غدا اذا استيقظ العملاق متيس خوياشا هم قوديا بجيجانت بورچون خدو هم جيدير قدين عبد بوسون خدو نتلي كيت بوكي جوشيلا بريتانسا ساولوغو لورد كامبيل اوچيسا هم قوديا بجيجانت بورچون خدو نتلي كيت بوكي جوشيلا متيس خوياشا هل كبوز أبي هوتم بات يانكي عبينا المقول فلو نتليه نتليه دينا كده نتليه نتل هاو كبور زبزا أبو القاعدة هذه نقوات هذا نتل كده ركنه هذه نتليه هذا روح هذا نتل كده ركنه كده ركنه ديتسا الله يسخمت هني بيانها بزيبه الله يسمع القرآن القدر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف نجرق شك الأمة أي بصربة بزر أمة خن خطاب يا الله أولو نجرق شك الأمة أبشي قيدس أبون تولجو أما الله شك خلوه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سا أمر بالمعروف كهبنا لي نهي عن المنكر أدس عدم الغنى خجعنا لي حرام شود از عدم آگی نقیچ آنانی حق خرج و عدم از دکی مسئول کنی چون اگه آن رو تیچو گو این کیچو گو خود کیچو گو عدم از دبیت ارز و مسئول اسمی خرج نوش تیکل امت رو گو حق خرج و عدم از مسئول اسمی خرج نوش تیکل امت هیچو ها باید از جنسی بیچو گو حق خرج و عدم از مسئول کنی بیخ خرج و از عدم آگی نقیچ آنی ხრუგელ აგარა უნტარა ვაცას კინას გუცუცადა ახახაჟო აბულეჭონანი ნიჩლი სიკა კომათეჭო ნიჩლი სიკი ეჭო ნიჩლი სიკი ასი შათმო ბალასა ნიჩლი კარუკ იმკანი ჰაყაბჟო ცუცადა აბი أولا أسألك صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده شيو چوه تنانيگي نوجدا مخاب اخاب جو بيكون حسا جيدير كلا دخم خيسي زبه حال قولو بني قوات هچو بني استاوت كوچو بني كلا خيسي زبه فإن لم يستطع فبلسانه كلا دخل خيسي زبيز قولج بني ما صدا خم خيسي زبه ჰერდა თუნგი ყოლებ ჰეჭონანი რა ყალდას მუხიციზაბე რა ყალდას მუხიციზაბი ბიშუ ზაიდა იმან გუგო აბა იმერის შაას ხალი ჰადის هاتي هم أمر بالمعروف هسه شهر أميرو قول أمر بالمعروف توز هذا حق خبي أبيج عن اسمي خلا نتلقو بأمة لنقولارو نتلقو الله هسه قرآن دا بيت سرى بأمة لنبقونارو شايف الحون الله هسه أولوغو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هاتي هو أمر بالمعروف أبيات غوب آيات كان آبنا غوب هبيج ونكسي أمة لنقولارو تسوقي آيات هذا أولوغو حد خرجوا ذي عدم الأحي عارف وضع ثمجي شيك أبو عزال ذا ثمجي بالحكمة معناه وعلزة وضع الشيء في موضعه جندير بقى ذا شيبة براي خير الحي جين شيبة وشي أستبقى خير منك أتخذ الحي شيبة وشي أستبقى خير من دين بحيث تبيت شي ذا بيسحي وقيل حكمة معناها آيات الجنة والموعظة الحسنة فيك أبو عزال ذا عدم ضينة أحزة وجادلهم بالتي هي أحسن يجب جدا بحث الهريس كل منيجي كابوتشي منيجي يسوق بحث الهريلة سيك بحث الهريلة ودينا الأحول بحث الهريلة سجل تدور سواء سوامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك دوتسا حق خبجو على ما زمسي ميت خبجو على سعادة من لخج أي من هزدا وتسون شوجه هزدا صندوق كرب زلال زلال دسامو بحبيه أبزاد حنا أمر بالمعروف أو لا في الأول على جزاء ما يخلو حنا ما قلنا خلو مثلا دعبان يجي خيس يجي لا مش يجي كيش وخط الله أبزاد حنا تشوف زحمات يكون لنا هل زحمات هي البوك مش يجي كان الله أسا هذا أمر بالمعروف هبيزة أمر آيات هذا أخيرا سازق أمره دود ساسابه هبه فإن ذلك من عزم إن ذلك من عزم الأمور هب سبرها بتقارع مش هذا سبيله وسبب بس أهل السنة والجماعة أمر بالمعروف أو المخلة تصدق وتخرجوا بالويت قولي سكولي هل تصدق تقولي سكولا هو الحفاظ على الجماعة تولي على تقول سكولا تولي تقول أشيب كبيروجين أو بسورة من أخك عزيز بولارو بسور من شيء أو شيء بس يتلز كل حق يومنا يرجو تلز بولارو أمر بالمعروف أو لمن أم نتلزا عدم الصوت يزهري راعي صوت يزهبي راعي بي عدم الصوت مخدو نيت قبل تنسس أول أمة تنتلونا قبل تنسس أول أمة تنسس وعزات سبي باي بكرة جيجي غب أمة نترك إن كان نتلت حبيز كل الأول يحافظون على إقامة شعائر الإسلام إسلام أخو شعائر زدت قاتش حبيز كل لا رزمر باز كل لا ჯამაათან ბასკოლილა ჰეჯამის კოლილა ჯიჰადამის კოლილა ჰიდახუ ქათარას ბოლა ჰალკინა ბო ისლამასუ შაირა ლუგო ედინა ბო ფარიზოა ქათარის ტარას კოლილა შიბაბ ზამანას ბასკოლილა ვა აველუ აფდალუ მინ აახირიჰი ილა სურათი ნიშა ბოგოლი ქათხუბი ზან შიბაბ ქაკაზუ ბაიი ქუ ზამანში ბოგილა ბოგოლი ქაკი ამა ბოგოლი ქაკი ხოდო შაიბი ხო ოცევი ზამანში ბოგილა Allah says in the Quran, لَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ كاليح قناه المؤمن زبازه جدير كاكيت لخشوع عند كتبال المؤمن زبازه خشوع عند الله سبحانه يكون كتبال المؤمن زبازه كاليح قناه أي وصول معنا كل الله سبحانه كيجو دوري أهل الله هم دنيا الله فكرو جهبون كتبال المؤمن زبازه كاليح هذه نقول شو تازي نصيحة تميز كل لذلك قيام ليلة الأخيرة شايفون ان الله سبحانه وتعالى قست امر ابو بوغو هيناتو هي بهچ كنا نيجي نتلقوا امه تدو كولارو هدينا بو اهل السنه والجماعه جدت زحمات القاريش اللي باجكم خدو هيدا صبر وهبيز كولا هب زحمات اللي باجكم ابو دين تيزي به هولارو دين اسمو هبولو قالو ناخ باقت تيزي به هولارو هدينا بو الله سبحانه وتعالى كيتكم خدو هيد شكر بهبيز كولا زحمات القاريش اللي باجكم خدو كي عند باجكم نيجي صبر بهبيز كولا شيخ الله سأل القرآن أدا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صبر هبوش عازك يدخل الحساب سؤال هبيش الله سأل أولا سألك صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء بالله زحمتها بقوالتها بالنتلاد السيوش يستبيك زبون بغنا نجد سيكون هبك زبون عن هشو كي نجد سيكون الله أسكو وإن تسأل زبر وبلاها لزحمتها ذكرشي وشي الله أسنكزت هولوغين აქ სატანის გოლა ალას ღოვოთულუგინ ეს ალას უსტა საფასი ბიქიზაულუგო ეს ალას ხო ქუცულუგო ეს ალას ხო ხაჭალუგო ალჯანას ჰადრულუგო შეგუთ ვაინდალლაჰა იდა აჰაბბა ყაუმან ابتდაჰუ ალას ეცუ ადამალ როკლანანი ლაულო ოლაგას სალალლაჰუ ალაიჰი ალას ეცუ ადამალ როკლანანი ეს ეთ აბალა ზაჰმათა ბილიჩალა ფამან რადია ფალაჰუ რიდა შიჩუმული ეს ზაჰმათა დრაზითუნ ეს ერაზი ქიუკუნა ومن ساخط فله السخط ამა ციმახა ჩეს ციმახი გიყო ედარი ხარ ზარ მონაჰი რაჰმათი გიყო ჯიკი კი ნიქეს ბეღლარ ალასტა ჰაბი ჰადის ჰასან ნი ჩოგი ჰადის ჰასან ნი ბოსუნ ნიჯე ტადი ბალა ჰადი ჩე ბედერ ჰანი ჯე ქიბუ კი ნი აბიზე ჰეგი დან კულარო შეგუნ ავალა დასაულო ჰადის ჰადა ლა და თამანნა ლიყა ალ ადუბი თუშმან გუნდანი ჩვაზე ნიჯე და ანიამ კუგე ჰებოტ კუგე ალასტა ალასტა სა ჩონი გი ტალაბავე ალასტა ჰადე ვაიღალაკითუ მუჰუმ ფასბირუ ამა თუშმან მუნურიდან დიჭყონ ხადუ ნუჟნა ხიხაგი ნუჯეცა საბუ ჰაბე ჰეგინაკუ ალუ სუნა ვა ჯამაა ასუ ჰეზუ ქულ ყოტულარო სუნა ბაზ ქულ ყოტის ბეჰულარო ალა ასუ ბურჰილა ნასა ყვალიშა ბი ზაჰმათა ბი ლაჭყონ ხადუ შეგუთ ალა ასი ბი ჰარამ ჰაბუნა ალა ასი ბი ჰარამ ჰაბუნა ალა ასა ქულ ბაკიზ უკინგი დინას დინ ქურჩი ასე ბიჰა ჰაბიზ უკინგი ჰეზუ ჰაასუ ჯაჰმერ ჰადის ჰაბი აიათ ჰაბი ჯურა ჯიუა الله سبحانه وتعالى خلو خسيات معناه نبوة значит زحمات بكر الله سبحانه حاول بيكون خلو بهاش بك ظلم كده توقي آية الأول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هاتش هو بلا زحمات مثل أدري تشاش سبب شوقه الله يشوق في سبب قولوا نيتلو في سبب مثل زحمات القرية بك ذات سبب نيتلو مثل الله سبحانه وتعالى بك ذو الله سبحانه شيخ القرآن هو آية الأول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم دوجد قد بالله بچقنا رو هل نوجد خشال قبل سابر جو سابر مقرونا دي نوجد سابر جو سابر بچقنا رو بالله يتنبو آل السنة والجماعة كل بقية سيكي قوات هدراتي نمدكي خبور زباز داني چي سيكي سوحوكو أرديال راتقول هالما ديال جلس قد موجو عيامون شلارو اما هل هل ناس يغفوت خلارو هل هل بيت الله هولا شيء اولا كاس اصحاب ناس يهبور عدنا دنيا لا شو جوبيت الله هولا دنيا لا شو قوات بيت الله هولا اما ايمان بود صدقه ايمان صدقه تو نسو جو خلارو هل زعيد جو بوغو هل تشمن سوق نتل بيكولو يالا بي قوات بي كنا وهجل زعيد هل جابو هل حافظ هل شعي هجوني هل حافظ هم شعي انقرا سويا شعي رو كوني هل زعيد جو بوغو هل حافظ هم شعي يا حبوغ قوات شعي رو كوني ده ذهبوا يقاتلوا هجناكو أهل السنة والجماعة شقات شيء بس كلا جديد تقول الله سكون نعمة هذا الشكر هذه الله سبحانه وتعالى هسي شكر هذه كلا هل قبل تقول زارج كبيرا أو زبه خلارو شو تقول هسي شكر هذه كلا هل قبل تقول ماشينا تقول أزدان كلارو شيء تقول هل بيتقولون تلاه ვით მუსტაჰიჯ ეჭონი გიტუნო ზეჰაბი ვით მუსტაჰიჯ ეჭ ჰასი მუსტაჰიჯ ჩაიბურნი სკიდნიგი სერომეთე ალას თუმუგო ვით ქორბაფეს ჰასი მუსტაჰიჯ თუ ყაიდას ჟახა ჰეჭო ნუ ლაჭი ნუგო ალას ხომად ჰაგას ნუგო ალიზას ამუ ჟახ დურალა და ემეთ სკიკო ალიზას ის აურა ბიოგო ადამა მუსულმა მუსულმა ნუგო ქაფუჩი მუსულმა ხაჩესტა დიმიჩ ნუგო მუსულმა ხაჩი ვორჩ ნუგო هي ديال وجيت حتى تسكين ديال الاستاذه ابو الجوه اولا تسول صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم نجب الله نجتسكم مسكين بهدوء انه تشيسوته ولا تنظروا الى من هو فوقكم نجد ادعم تشيسوت بالله فانه اجدر ان لا تزدروا نعمه الله هي بوكو نجيت الله سو نعمتها شو خيمتها بس يدس بوك القاعد الله سو نعمتها نتلت نعمتها شو خيمتها غارو نتلت دس نتلت دس كي هيتش كويكم هدوكوني მცდას კიჭი მცდას ყונה აღურე მცდას მისკინო ეხლი ეჭები ხომ თავო თუ თემად იყო მოკი ერთი შოკი გოჯონი თიქონ და მცდას შუბრაბიჭო ციკონ ეს ალაღული ხატო როგინ ბეღდალი ედინაკო ალუსუნა ვალჯამაა ჰაბის ყოლა ბეცინა ამალ ტაბია მცდას მიჩნო ბაი კოსახარგო ჰაგა ქაფურჩი გი ჰაგა დინ ჰასტი შოკი ქაფურჩა რე მოკურ ხარა ყურან ყოლა ეს კი აღურა უმათ ნიქ ქეზე კანი ნიქ შეშრუკი ყოლა ამალ ტაბია თუ განცესა ბაზარ მანა ليه بيعمل كم يعني اولا استقول صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا بيشون مؤمن زبازو ايمان كاملا شهيروغو عمل طبيعه بيتين شهيه عقيده مؤمن جيل مثل ابو شان شيس اولا عقيده ابو جبسير يسوع عمل تحلكون عقيده ابو جيش ايش يسوع وسوما شيس كلايز بو علي علومني وسوما شيس كلايز بو علي علومني هيك حكم شرع حكم خديس بو علي علومني شرع شرع تسخيت وصلاه شرع تسخيت значит, уsul есть хакида и что? عقيدة أول الإمام أحمد إسا كيابو كل خدمة بوغيلا قرآن حديث باجكم خدو قرآن حديث باجكم خدو يواس أوار بس أولوغو ياس مش شرع هدنا بوغين أول نخزا هيك أدرعيني بباتولي هيك شدو عقوة دي بوتسين تلوني شيء أسبيتو لك عقيدة هيك هيك قديس هيك الوصول هيك هيك قديس هيك الله أبي ذات عليزة سأولوغو عقيدة عملتك زهيد الله لك أتبوغي بعقيدة لسه هقول عملتك زهيد الله شيء يقول فلان كفوتشياس كلبا قولنيجي دينا داني وابشي وداني كلار عقيدة أكيدسات هبولجو كفوتشياس كلار خلفيا دنيجي مسلمان شي بيخون مسلمان شي عدو عن هز بوتخونيجي كتسو شو بيخني ها أشياس أيضا لسه لك عقيدة هيجو هسه لك عقيدة بيشو غلامني عقيدة هيجو الولاء والبراء الله سي عدو تشوشي بوتخي الله سي عدو تشوشي ديخي إنسان ديخي هب عقيدة هسه لك كتير أرزيو أولا أسأل صلى الله عليه وسلم توقي حديث الله შედის ამით სადაც შეგულთონ ამალტაბი ათასი გუგე ბროლ ამალტაბი ათასი გუდია რო ნუ გოლ ამალტაბი ათასი გუ რო გაიჭო ვიცა რა ის მოგი ფამას მე აბურ ვაზას მოგი ქიდინი რო ლეჭო ქი ან ჰეჩი ას ვაზა რო ნუ მე ესუ ყადამ ალ ელე ქი ზენე კუ არ ბოს ის ვი ბოს ულა რო ჰესუ ჯინდი რო ვიც უნ ჩიას რო ამალტაბი ათასი გუ ვაზა მი ქულე ჭო დანი ვიშუ ძე დონ ელე კუ არ ედი ჩიას უთე შეგულთონ ჰეჩი ასა ვიც უნ ჯბატია აბურ ჯბატია უმო ეს ვიც ჯბატია ჰოლი ჯბატა ჩიას ხელე ქი ზანი ქულა რო شيء غسل لك لك أشوف ده أسلسته شيء يو أنا اللي هبون يو أن غسل وعمل أبي عتجاني بيكرنا إيش أقول له عملت أبي على عتجاني ودي يا يقول بين شو يعني حديث الأول أولا قصة صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقرب وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة بالشهور جندية وتقولوا إيه؟ قيام سقوط المجلس هذا جند السعقل جند أسقوط يوم يوم الخ أحسنكم أخلاقا نجيب عملت أبيات بيت سنان عمل طبيعة أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا رجع عن جهة أسمع لكم أولا رسول عمل طبيعة تزريك رجع عن يريا زوجي خريستانا زوجي كفورة جهود منافق زا زوجي عمل طبيعة هذا عقلت مثل رجع عن أولا رسول تزريك رجعنا هذو العمل طبيعة كتس تهزي كولا هذو تلفزيون تبيك هذا عمل طبيعة كناز ديك هذا عمل طبيعة كتس تهزي كولا نكتس أولا رسول صلى الله عليه وسلم رسول عمل طبيعة بيتشيز الله يسكولا أصحاب بس عمل طبيعة بيش زين على هذه سكولا هي نتلت طبيعة دي بيش سكولا هي بيش أني نتلت عقيدة يبوك نارو نتلت عقيدة بيش يبوك نارو شيء قلت هنا عقيدة الأولى عزيزة عمل طبيعة الزاهد كلها هذا مسؤول значит уsul еврея сбрать амал طبيعة يقول уsul يقول عقيدة еврея سوقه ديكتر عقيدة уsul يقول ديكتر عقيدة مو уsul بابا زود تخلي واتسلي سوسان كلاب الله سوسان أتناشين يسكنولا سوسان هينولا თუცაზე ჩინო თაბულარო თუცაზე ხას არასვახულარ ედ უსურა დამატებია بيقول أذكرني حركين جال هرولا وقال أولا أسألك صلى الله عليه وسلم توقي حديث هذا ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق صادي لبزتا كليات صادي لبزتا تقولي تقولي لي هيك بيتين عمل طبيعة هذا السكينة عمل طبيعة صادي لبلاخر صادي من الخير وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة عمل كاكل بلال عمل الله بكل شيء سقور ونده قدوس يد الله أس واخوني لا عمل طبيعة بيتين شيء سو عمل طبيعة هو مسلمان شيء سو هبة عمل طبيعة سبحانه كافور شيء سا إسلام وسودار هبة عمل طبيعة سبحانه مسلمان إسلام الواجب إن نيجا تنوع جو شيء أي تلاقي إسلام القوات نيجا تنوع شو قوات الله إسلام شان جزء طولا شان مثل أولا قصوا أن عمل طبيعة كتيبة صلى الله عليه وسلم أولا قصوا ودين عمل طبيعة ممكن أسمي غصة جاب تزعن شان اللي قوم إلي أرض يخلوك مسلمان شي بنال أرض يعنون جاي هيش لعلو روح بيشولي هيش لعلو قيل عدم زوجي بنال صومو جاي هيش لعلو عزاز كي دام يكوز يكوز كابون شي أستا أزال الأم خمسة تلبك يقصون جاني هيل جاب تزعن جي دون هذا مشهور تقولوا بيت البوخ يجون شاي يقولوا هيش جدا دينا عمل هم ولا وصول هذا شاي أولا جس أودين عمل كي عارف إيش زبون أولا جس ود خارج عمل بوك أراني هل أولا جس أسود بوك مرأن صلى الله عليه وسلم أولا جس ود حبيش سبب ان أبدين سبب ان غصو زمان أسبوع هو بطل قلنا أولا جيو إيش أنا ودين عمل أبي عارف بوك إيش أنا يسلي قرآن في آيات مبينة صحابي بيتلسا غوب آيات الأولى نتلين كانني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حق حجوت سهد المسؤول عن سبيل خسائر ليخ خرجوا دس نوجت سلسال نوج نخرج على عن سميخ أي حالة خا صار زت صار إيش أبيس كياش حالة تقول الحق جو أول لنا حق جو أول عن سميخ خسار نوجت سلسال بوجو هم أول عن سميخ خسار نوجت سلسال هيجو بما رأس حبس سوري وهدي الشراعي رضي الله عنه هيس بتشان باج هدي الشراعي حديث بلو بالمرة هي ممكن كانني بيتلك ممكن هو شرط أعمال الرب أولا بس حديث هذا أعمال الرب وتسمس إخلاصهم في العلم والعمل العلم تصدق شيء تلقوا ونبصوا لزهقوا هزوا ميجا تبصدق إنكولا الله سيعلو بك إنكولا دين تسيكون حالين أول ميجا تقولني هسي علم الله بلارو تسيكون حزن شعور ميجا تقولني علم الله بلارو حالا حد خبر تسيكون حزن بيت أرجو عمل بها بزين ميجا تقولني هسي علم الله بلارو هسي هدين شعاز يقول العلم بالله الله سا هذا نال تاريخ جاني وصولا تاريخ جاني على جالس أقول لكم إن من هدين شعاز يقول العلم الله جل لا يذكر فعيش შეი ჰაცხაბი ალაჰულგო ჰიტნი ჰიტიკო ხუთიკო ჰადაკიც ახასი ოლუნში ასიგონ ჰაკლო ლაიკი თეგო შესკონის კოლო ვალ ხაუფი მინა რიალი ნიშტა ჯოდასაგი ჰალკუნსკონი ზიკოლა ქი ადიქტა ჯი მოთხარას უკოლ ბოთანანიგე ამან ჰებსუ იზავლი ჭესმას ანი ხუნა ბოლილა ჰებსუ იზავლი ჭესმას ანი ხუნა ბოლილა ნიშტა ჯი ჰეჩ ჩი დუნარო ჰებჯი ნისრიქტა შიდ ნიგი ავლა ლოჩი ჰებჯი ერესი მიცა ჩი უგო შეგუთ ასჰაბლა თაბიინა ზუდაი უგო تفسير القرطبي باي بيكون طيب، كان القرطبي تابعي عمر سفيان الثوري سفيان بن عيينة حاجة إمام زبلوق أصحاب زبلوق كان حقيقة إذ أقول أنا كنا نطلب هذا الأمر للدنيا فجرت إلى الآخرة هابي علم جد سألها دنيا لا شيء عدل صلى لك أنا شيء قلت مو زمان شيء علم صلى شيء كتاك خيمات كتير أنا دنيا لا شيء عدل صلى بيك أنا هي بعلم واسنيج نجد بيستحج وآخرة كنصنا هي بعلم وجديس كنصنا نجد آخرة начи удичка хача азгуни дихта юрмаса дихлему кодани цайзе влаго букни лесу амани цистури зейс кола тури дячу ни цей хабули ибадат хабули амал кию кунара шейху аллах сиулу ала ала лиллахи дину халис батса да аллах сиулу букни кунди ислам абис кун батса да аллах сиулу фула чес бихи да сиулу гуру кват бачки да сиулу гуру риски шуя сиулу гуру цой аллах сиулу зейс кола الله سيقولوا هزقوا الكترونيس كوجوبوغو هو يحدث كيف كان يكتسب الكترونيس كوجوبوغو تعظيمه لحرمات الله الله سبحانه حرمات خلقه هذه كلها وغيرتهم اذا انتهكت الله سبحانه حرمات هذه هذه ويش كل شيء كان نتسين باقي كلها مشكي تحت دوي كل شيء كان نتسين باقي كلها والامر دوي كل شيء كان نتسين باقي كلها هي حرمات دينته علم ايه علم صدر وشي هيك ليش كل شيء ريحه نتسين باقي كلها სიმბაყიჩონ ესული კეთ აჭინა ბუკუნარო ესი დინამულ ჩაიგი დინგი ბოტული ბუკუნარო ჩემი ფაზულ აი ბუკინა ვარ ანდა სიმბაყინე დინე ხუხრა ადრეს ხულაკი იზივა საფუძა აი ხუ ჩაიგი ხუ სიმბაყიჩონ ამი ე დინამულ უსულ აზე ხიხი ბოტლი ზკოლა ეს ეს დიდარგანო ჩინიგი ეს ნახასამა ალ აბულიჩი ვატანიგი ეს წინბახი ხოლა ჰეთეს გიბელარი أيفتح القرآن فأيتك سيدالي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله سو شعائر الله سو شعائر الله سو دين أدي عند الجل ودو هبول يوشي هبول يهسو لك إتهم إيمانش قدو هوجو قرآن عدو لفو مدهن يهس بسكوس قرآن شكافة أتوني هبجو بقول يهسو لك إتهم إيمانش خبيث أمرو إيمان ممكن كان يغسر قرآن قدو بسولا أكيد نيجي إيمانك إتهم نشتحين قد الله سبحانه وتعالى إنكو علم تصالو چیست نیگی تصالر چیست این قدر ایش هم کنی یکی دیگر قدر ایش هم کنی علم کن خدو هی زدنی ایش هم بیوست قدر ابو که هست هدین راعی ابو خدو بالا انشاء الله هستین ابی چه اوشیگی هسوی که استی عقیده و اونرو هست که پدش که طوله چون هسوی که عقیده و اونرو هستن دیگه واقعی کنه واقعی کلا تو سیز السعی على ترك سوگی عمل قبی اساسون که تحدیث کنه على ترك النفاق بحيث تتساوى سريرته وعلانيته نفاق تيز كلها ما بكلاس النفاق أصبح كيس النفاق بكلاس النفاق هيز قولا سو تابعين أسأولوه جين دا نوسيا دا قوة أصحاب زبيدي كندا رضي الله عنه إن دوسا قوة أصحابي كندا كلهم يخاف النفاق على نفسه لا هم النفاق أصبح منافق كيس النفاق هيز قولا لكن قولا دوسا قوة أصحاب فراح اسمه خلق أولى عبما تابعين أسولاي ليش يا غزوت لي غلقي إن قصة لي ليش الوافق عبنا تابعني سورة ეშა ბუზუთი გოლგი იმკუს ხოლი ნეცი ნუაფიკი ცუქი სეკნი თუდა ჟონი გიბას გალ ხახურა თენი მურხა ნუ ეკი ობათი ნი ფაკას ნი იმკული ამასა ნიქ ნიქ ნიქ ჰაკაში ცუდა კიცი მულო ეს შაი ნიქს ალამი სკოლა როხოგა ასი ატენ ნუ გიბა ასი ადამაცი ურო აკი სკოლა ყაიდა სუკინი როხოგა აკა ანცი შუოსი გუდა ბანკა ადამაცი ბალბა აკა ანცი შუ მინუტი ბან ბალკა ადამაცი ხალათ აბო როხობა ახლა ჩვენი ყურან ხდება სულარე ადამიანში შუმად ყურან წამული როგორღაც ტექსტალურად ადამიანს შემოთ ტექსტალურად როგორღაც ეს დინამული ადამიანს შემოთ დინამული ეჯენი ფაკუკო ეჯენი მუნაფიკ ეჯენი თეს ეკეთ ბახჩი ეჯენი ეს არის სკოლა როგორი ხო ყაი ეს კონცეცა როგორი ამის კონცეც თაჟი ქაკაბი ფატიგას კონ თაჟი ქაკა როგორი ამის სკოლა სიდო აგი ხელის მიკოლ როდის მიკოლა როგორი ამის სკოლა იო ფაილეს ადამიანს გიდიხტე ანუ კესი ჰიკეს მეორ значи თუ როყო ამ როგორი ადამიანს გიდიხტე ანუ ქულარო ცობი ქესკუნის კონ როგორი كيدو بو اخيره تاع العمل دنيا تاع عمل السنه كي ديسكو حق يسيسا ديرس حق يسيس مشكل يسيسا خور اخي سبي كي زمول مشكل سبي كي ديسكو الحمد لله كنت علي سبي كي ديسكو اخا علي سبي كي ديسكو دي بيتش الله ابي سبي كي زابيسكو خور اخي حق سبي كي ديسكو يعني وقت الحق يسيس حق سبي كي ديسكو ليش شو الاخره بكون جو دنيا تاع عيش حق هيك قال لي هيك بيشو ده كيسكو يعني اذا سالوا اخيرا تسول حق بس اخيرا تسول دين بيشون هيك ايه ده فكر يدخلون حق بس تسيبون في زمان يدخل شو كانني هيك شيء اسمه لك الحق ده هيك ده هيك شيء اسمه لك لا значит خلاص دين كي القرآن يسولو بينا دين كي القرآن يسولو خلي ليش شو بتحكي بلا إذا سمعت هذا حزب يكون حق سمعت كلام خلاص بلا الله سيحل العود بلا ليش كان بس إذا سمعت حزب يكون значит რესული კეთ აყიდა ეჭა ჩოგი ჰე ჰაგაბა ეთა და კეს განი უსურა სამის კოლი ჯოგო რი კატუ ყოლუბი რაკა ტერიუბი კოლი უსურა ზო ჩვან ტუბი ნე ვალი ცუცა ხო ვაკათა თუ კა იმ ალა ტაფრიდი ინ ფი ჰაკი ლაჰი ნიქ შემელ ორის კოლი და ალა ჰასი ის როჩი ხარა ჰაფა ჰაბის ბუკა შე ჩაბი როჩი ხარა ჰაბურ მუნა ასხა დო ჰოდი ბუკი კოლი სალაფა ბუკა ადინა მუმი ჩი ასტა ჯიდი მუნა ჰარი ხოლი ოლუ ვოცუ ტაბი ენასა მუმი ჩი ასტა ჯიდი მუნა ჰარი ხულა ტატკეზე ყაჭალა ტყუ ადინანა იყო ხოლმე ის გორმუნა ყატიჭას ნიგულინი და ზღვა და სოჟი მეცის გორიჯი და იყო ხოლმე მუნა ქაფუჩი ას მუნა კი მუნაფიხას და ინდი მუნა ჰარ ქაფუჩი ას მუნაფიხას და ინდი მუნა ჰარი ხული და იტინი ყარა ის აინა მიხული და ასა მოჟი ყარა თუ აინი ხული მუნა ეს რა როდი ქონი ეს მუნა ხადო და ალალლაჰ ან ირჰამაჰუ ალა ნიჩი ბულ ჰიჯბეჰუ ლინ ამხა ზერუკა ჩადის ხალაბის სკოლა, თარიღი წადი სკოლა, თარიღი წამო თარიღი მეხი ქალა მეტა ქალა თარიღი ალაბის სკოლა, თარიღი აკულ ბაჭინა უნე ორი ვალიზაცა, თარიღი წადი ჩია აკულ უკუნარო, თარიღი წამო ხადო, ესა ბიჭულა ადამიან კი ჩაი ადამიანო ფალაჟენი ბიჭულა. ესი ქალა ბიჭულა მეხი ქალა ფალაჟენი ბიჭულა. ესა ესი ბიაზ ხე ყურა ჰადისკი ბიჭიზე. იდარაო ჯანაზათონ აუ თადაკარულ მოთა ჟანაზა ბიქმო ხალო ჰოდის ალაჰის სკოლა შეგუთ მოკ ბაკა ბიქმო ჩეს ლუკი ჩაჯი ხოლა ედინა ხვენ ასენ რაკა შენა სკოლა ახი ბიქი შკელი ხოში შკელი ძე ჩალა ბიქე ახი იმამ შაფი რაჰიმა ხულა ხელა და ცე ხეზე რუჰ ბაკ ბიქა შაბუდ ლუკ ანე ულუ ალი ზაცა ხოლო ხულა ჩაჯი ლეს ამონილა შე იმამ მუნუდ ლევ თუ მუნ ჩაბას მუნ ჰაბდულა ხაი გიკანა სუნათ ყურან ჰადისე ბიქი ბაკანა ლებელ ხელი ჰავანდუს ადამაზე შე მუნუდ ლევ ნი ბაშაფი ასრაჰიმა ლასტა შეგურ თუ ძინე თალარი ჯუქი ხომ კელალი ალჯანას მიშე ხე ალას უჯა ხე მიშე ხე ძინე თალარი და იმა შე ხე ანჯა ასა ჰედი კუდე იმა ზაცა ჯუ ბი ჰამუ მიჰე ძინე ჯალალუ კალ მე ხაჟა ნიც თაი ფაი ცუდა ჰი ციმო აუ თადა კამ ჰათა თაზან ზალა ყულუბუ ზიადა თუ ფი თავავ ჯედი ნი ბუსურ ბაბას ხო აი თადა ყო კეზი კა ჰამის ყო ჯო მიდა თავავ ცი ნი ხო ხო გალბადიც სათავის ლევა ცუცა განე ხუნ ცუცა დაიზ ბე ხვარო თუ ბე ხუნიო ბე ხუნიო ჰიმა ამის ბე ხვარო სულაცა حوار كومين كلها دوت سلاحنا نيجي دي سلاحنا فكرة عوض خال رحمه الله مدخل سلاح رحمه الله سجل أول أنا عنا نوجد سلاحنا نيجي جين سلاحنا كلا عوضاريلا شايف تقولي تبصوا لك وصوم شايف سلاحنا كلا عوضاريلا في تسمي بيت عوضاريلا لا عني نيجي سلاحنا كلا عوضار نوجدها هذا الإيمان يحكي هيك أولي عشان سنوجو أوضار هذه هي رسول الله زبون تواضع سكين كلنا كلما ترقى أحدهم في درجات القرب من الله الله استهزوا فيه وعقاشنا عن تبارك وتعالى აგარჯენ ან თავაზე ციკი მქონილა ენ მუსიკი შორა ციკი შორა ან გაბურიცა თავის ბეღვალი და აბრო თუ ან ციკი ბიჩი სკოლი მიწკო თუ ან ციკი სკოლი და შენი ლაზა ციკი ლუკუნა ო ისევ რო ზაიფ ისა სუ ზაიფ ბიჩი ლუკუნა ენ მუსიკი სალარ ან ენ მუსიკი თაგურო თაგურო და ალიზაცა თაგურო თაგურო ენ მოთა ცხოვრო თვა ჩემ თუ არ შეასო ჩკუნილა ესე ისო ჩემო ხალხის კი წავჭუ ჩკუნილა თაგურო შეიძლება ბოტკა და სუ ბოტკა ბინო ბოტკა ხატოს ახი ხატო სახი კია რო ტყვაჩენ თუ არ შეა თავად გაჭულილა საალი რო ტყვაჩენ თუ არ შეას და ხალი ჯინ ბოჯო ხალარცი значит аллах сул илм одан икун жинда жол халаш муста бичули хали толи тлу хат хема хвахун усул алим чиги хепцикин коли усулам зотро таваз цикин коли чута зотро рахиз бе вал чута ва касрату таубати تهو عملها بسكولا والاستغفار ليلا ونهارا هذا القصيدة أستغفر الله أستغفر الله عملت هو بسكولا أستغفر الله تعالى قال مناها شوي ისა ბუდა სამონაჩული ალაჰბული უბეტენ აინა უნი ვასტაფულლაჰ მანა ჰედინა გოჯიდეც ქო ჰაბული უგა ამალ ტაბიათ ბეც მიკუნ ჰე ბეც ზეთუ მინა რო ფასტიანა ბუსურა ჰე ას ხაზა ბი ჰე ჰე ას ხი ამალ ასი კადუ მანა ნიჩეცა ფულან ამალ ჰაბული უგო ვაზა ამუ შესა ფასტიანა ჯიც ქო რო ქა ვაზა ბეც სულუ უგო ცოდიას ჯიჰად ჰაბული უგო ფასტიანა ჯიც ქო რო ჯიჰად ბეც სულუ უგო ჯიდიც ქო ჰაბული უგო ბეც სულუ ჯა ასხაბდაცა ასხაბდაცა მანა общий халясат Аллах субхиват кихолум анакина бужбахе аман джинску хамуле джинут хогес хамуле аман абиахти бесу ахику кухане غوب آيات هذا طول إن كان يتلس عربي هابس كولا تشوقي يتلس غوب آيات هذا طول إن كان هابس كولا شدة تدقيقهم في التقوى تقوى لا ستحقيق هاد هوبني خلاص بيتشيز بيت الله هابس كولا عيد عمال بهابس الله هابس كولا هي بيتش مخدر العمل وعدم دعوى أحد منهم أنه متقن شتلت سميك أبيز به الله دون الله ستحقيق شو بخار აბის ბეღლარო დუნ ალას ტიყა ჩუმხა მე ამალა იზოლარო ეს ყიბა ჩუმი შაზკრის თიზიკოლა ნიკლეც კუნიკლეო ყიბატეს დანი კულა შარადა ნიკლე ყიმას ყოლა ნიკლე ჩადახრო კარგის ხიჩა ჩაზა ებუგო ჰე ბეჭონა დი ნიკლე ყობა ადა ბეტო კულარია ნიკლე ნიკლე წვეცი დანი კულარო ინ ბიქული ჯა სულაზო ჰე სულ ჰანი არა მათადგი شيب عمل دي سهولة نجيب قلت يا مسلمان شيء شيء حمل على هؤلاء هذا عمل بيت سوق عمره يكون وصول وفي حديث على الله وفي دليل على الله وعمره يكون وصول شو بيش يتاول أبو بيت سكوري بوس هبولو بيشيك أبولي بوس هبولو القرآن حديث هذا يجي شو بيبا هرب هاي تدور كيس كان كيس حبيت كل عمال سوق شدة خوفه من الخاتمة السيئة أخير كوش كيس بود انتلقين كيس بولا دعاء تقعد سكولا سلافا دعاء لس سجاء لس إخلاق من مجي أولو وأخير بيخيس كيس بود انتلقين وعدم غفلتهم عن ذكر الله الله يسير لس غفوت لكن به الله وهوان الدنيا عندهم دنیا دی حقیقت رو بیچی کولیلا دنیا دی دنیا رو بیچی خیلی خونو کی هب الله است کو سایت سایت بچونا رو آخرت در میکن و شدت رفعهم لها دنیا دی خیلی کولیلا آخرت بوتلیز کولیلا روح زاویا یادا خوبیرا یادا که بوستا چه حاجه خوبیرا زه هیچ تا چه همیز کی وسوس دندی کولاریلا بیت سی هر حدود وسولا بی دندی کولاریلا اما چرا اصل حالت خیلی جان بيزلوخكي ليت ليت كان جيتشو في هيك بها هيك ليك الماشينه نيجي شو نيجي وزما شو انا جيت لما الماشينه وطلق بها هيك بسر هيك الماشينه خا ليك استيق مسلوه الله عز وجل أولا بس قوله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذه اليم هاب ولا هاب مولى دجاني كيش شو العديس جبرني هيك إلا دنيا الآخرة هذا يكون اخيرا تكليف هذا كليش هذا عنسا كليش كيشوم قد اتفاقهم هذا ولنسا از كم الزرد هذا هو فيه هذا عنسي انت بقول الدنيا لا شلون اخيرا دام يكون الاولى ولا بس فبي بابا يا هذا الوقت ان كان يتست وغدا يسكن عمال هذا سوقو لا يرضون الخطا الذي يمس الدين واهله دين يلدغي هيش يلدغي يلدقي يعني قران حديثا بقول خرب اشركه ابو الولد هندي الله هذه هذه ابي ابو الله هذه الجمهور كان يهبولا ويشتغلون بعيوبهم عن عيوب الناس جيجي عدم از اشیب غلط از خدوتون چکار میسن غلط از خدوتون کنید دید هستیانو نیتلدا چوگی چی از غلط میکنن اسم خدا نیتلدا اشیب میکنه تو سیوی سنگین چی چی از میکنه گوسو تو چی از میکنه گو دنیا را آب شکایت رو عدم از اشیب نیتلدا میکنه نیتلدا نیتلدا میکنه نیتلدا اما ندير هاد الاشي قوقين ايز كولتي هيج او هيج يا هيج لكذا هيج يا صلاة فزدا فازده أول من جديد هاد الاعمال ممكن تسيب عمال هيج هو ليه هيجو على سودينا داني كل كولان أمة سا عبد البارك على رتي هيجو دستا هيب دون هيد رسولو على سودينا ده بات هن هيب كان كي بات هن دون هيب عم نخو سيني وعمل هابي زو هيج يا علم الصلاه فازون هيج يا حبيت يا ولجو هيب ابو خميس سوسان تلاحظ جوالو هيد الحقيقه حقيقه الونيس حقيقه الونيس الداري بوكو شرعت بوكو ყურანები ჰადის კი ბაჭმასა ჰეჯო ადი მოგინა რომ ჰეჯანი ვაზის თუ ვინდა რომ ჰადის წოლი მოგო მე ახურა ეხმუნა ასრარა დინამო ბაჭკო ხაბიც ყურის გო გუსურაცა ვიჩუმინა ულო ყატი ბიჩი ბეღულარ ჰარამ ხულა ჰეცე ალა ჰეში ალა სევა ხო ჯავა ის ხულა გუსურვას ნახასან ბაცალ ჰადის ბეღულარო გუსურვას ხო თუშმაში ჰადის ბეღულარო მუსულ ბაბას უკუ ნოტი ხიხი ჰადის ხოლა მე იმის ამის ხოლინას ვასმიგი ბოშტერ ბოსუმა ჩილი ხო ხადო ქუში ჰაბიზ ტაკულგიზ ბეჰუდარო ეზიე ჰეზი თუშ თუშ თუსადო დუშმანი დანი ქოლა قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد سألوه لا يدخل الجنة قتاد مصيحا أجمد جنة مدرك თოგი ყობა ერთ ადრე იმ კანიკეთ ამის კოჯოუგილა სადო ბაბილ ღიდეთ ღიბათ მაჯარისი თუცაზე გაგადულე ღიბათ ბუთანასუ გუსულ ბაბაზუ ჰან ქონდა ჩაილი ქონ ხადო ჰებჯო ბაცის კოლილა ჰებჯო ინჭი ჰენჯო ინჩიჩო მოსტა აბიზი კოლჯინდას ყვატ ხოგონი ვი ყვატ ალუგონი ვი შივატანი ნია ასტავის კოლი გებათ ალუგე მუსულმან ჩიასო ჰან ყანაგე ჩუსან აბული ყანაგე ნიქო აეთ ნოტო ბი ყვალი ნაში ჰეჩკინა ნი გალასტასან შეგუთ ალას შარტ ხოლი ქობა ყესე ინ თანსულლა აიანსულკუმ ნუჯეცა ალას დინას ქობა ყანი აი ალას მასო ნუშყვადანი ავარაგასი ალას მასო ნუშყვადანი ისე ქრიბა ყოლი ასო ალას ჰები ჩეს ღიბათ მუთან თუ ზესკოლა აჩვენ ბალიჯაც ცერუგეზი ალიჯაც აულუგო მუსულბაბი დიკლიასი ბიშუ კუდია საბაბაც უშეებუგო თუცა ნახასან ყაშაი ეჯული ქეთ ბედი ხუნ ჩალა ემერ შადა ახი ჩაზი თელ ტყო ინშალა ჰებ საბას მონ ჰაშამა ათი ადამა დიკლიტული ხიგი თუცა ნახასან აბურა ისაბაც უშეას მეჭი ბიჭუნ თუშმათი აბურ მეჭი ბიჭუნ თუშმათი აბურ ეჯული ნიჩე დოსო ბიჭალა ცოცი ალაუჩი ჰეჭი დაგურონანი ბიჭი ამაჯის ამაჯის არის მე მურაჰას ამაჯის ეს უნდა დოხა ალას ყოლო თუცან ნახასან ღიბათი ჰავუგე ღიბათ ჰავულო ჩუგო დინას ვაცას უცხუცალო ჰან ხანალი ჩაი მუჟი ბოტურიშ დინას ვაცას უცხვაზი ჩვალეს ხო ჰან ხანაზე ფი ახლი ხუნიტე იმამუჩი ას ხანალი ჩაი ხარო ჩვაზი ბანის ჰან ხანაზე ხარჩი ასო ჰედი ჰედი ვიო ქუდა კი ხუ ხაუჩი ნავარო ხა აკვას ჰედი აკვას ყავულ ჰავარ ადინან მუსულმანჩი ას ნახასან ღიბათ ჰაბიზგი და ნიკულადინა ჰე მანამ დალას ბიჭი ზაულე چون که مصور از اتون باب آیت از اتون کرا چین کنیم این کنیم اول از اتون کثرت الحیائی نیچ همه ممکن کلا اولا کس تسرع بگو صلی اللہ علیه و سلم تو اصحاب است تو که اصحاب است نیچ هست و از هم بوله من نیچ هم بگیل من نیچ هم بگیل عمل نیو نیو ته هیو نیو اولا کس استاد سلاز هیو ته الحیاء لا یتی الا بخیر نیچ تیتی اللہ شما بولیم بچه نارو نیچ تیتی اخم نیچ همت خالیه چه چی اصلا خیف ده بولیم بکنارو نیچ زرال بسنی که بکنم استاسان Niç? Bevhul bakı bevhulara ki bu. Ama şar'atu vaza hamiz niç kulu bevhulara. Su altı niç kulu bevhulara. Şar'atu din seyba çin niç tani bulara. La haya o Ravla mesela hadis hasa bu. Hadis hasa onu bu. La haya illa fika. İlla la haya fika adu min dinle onfa. Din bu gila fa. Niç bu gila. Niç bu gila. kolila. Aman din masul bakada. Yani din kazanı bakada. Niç bu umarıyla. Niç niç niç din masala hikat kut hani. Hem masala sabah hücre hatta da bu fizuk niç. შემოთა ჰიქიტუ ხაშუკი ყოლას ნქედა ნქედკულო ჰიქუ ხალიბურნი ხაბულარი სალუ ხალიბურნი დანი ხუბაბულარი ჰადისები აეთაგი ვალაჰ ბაბულა შემოშონ წალი ჭოთი ზეშტარული ქედინ ნქედინ ბუ წალი წალი ბიჩი ბიჩი ამაზა ზეშტარო წალი ჭო ამალ ხაბულში ქიდო მეხკა ხუ მეხი ყოლა წალი ჭო ამალ ბიდანი ქეზი ყოლა ბაშა ჰებ ეჩი ყოლა ნაკიმერ ყველანაირად ხალხში ტანჩა როგო ჩანდები სიმდა იგო ხალხი ტოსოკი როგი სიმდა იგი და ამალი ამილიც ხოტრა ამალი ამილი და უჩი უნერო ებუგი ევრიას ამალთა ბია ევრიას ხოლუპანა იუ მილუნა ბიბადი ვაიაც ხოლუნა ბიბადი ჩოჩა ჩოჩა ჩოჩა ჩოჩა იმაშა უჩი ჯიდი ბოჭა აზუნას საძიგი შავათა ზიდან ნიკოლ აიათას და ბოჭი ლუ ხალ ამა შავათა ნიფსა ზიდან ნიკოლ აიათ დურა ხოლუ ბაზა ჰემბოჟი მუსულა ბაზუ ემერის საბ ბოში ტოტი ბიხოლუ ჰებ სისტემა თუნო ბოჭი ათ ხაფუჩიას და პონუ ბოჭი ეს სისტემა თუნა ის جا ديت عبير يعني؟ دين ناس بس هدف روح عبير أفكار شيء مني خمني إذا عن شيخة شو جاي زمان ديش يقول أنا مني خمني أما كاش ديس جند بخور خلاف دين بطل ليش جند بقدر في بطل ليش هو همير سزيخة نو ده شيء ودين كنا مهندس بطل ليش أما بيقول يا بس هادين هادين نقول أنا هادين بقول حديث هادين عندي بقول آيات أولى وسي وش بطل خليش هو حبيت بطل شوني بقول ده ولا أما حبيت كل حزدان بقول خلاص كي عندي بطل شوني نيجي هذا عمل حبيت كله დინა გინავ შე ამალა მისკა ესა ნინ ჩატო მასალა დინა გუგო ნიჩ ბეცუმო თოდი ჩატული ასკოცა ხუთ არა დინ ბეცუ ნიჩ ბეცუმო ადამიანო როყოლი ნუ ხან ოზუს ფანია ჯენვა ქის ნიჩ ბეცუმო ადამიანო როყო ოზუ ხადინი ხან ის ნიჩ ბეცუმო ეს დინ ნიჩ ბეცუმო გადინ აშკასა ადამიანო ადამ ხათი დამის ნიჩ ბეცუმო უჯაჩი ახმას როკოსან ბოგი ჩეზან ჩასოი ნიო მოტოსან ახაზე ჰება ახი ნიჩ ბეცუმო ჰენი ჩინას ნიჩ ბეცუმო ჰენი ახაზე ჰება ადამ ხათი წონი ზიკოლა ჰებ ჰეჭუნანი ჰაბ ამალ ყაბი ჰეჭ ჰეჭუნანი ხუბა ეთა დოტუ ბილაჭუნარო ალაჰას ნი ქურბა ყო ეთა დოტუ ბილაჭუნარო შეგოს ნ ჰაბ დინ ბუა დინას ნ ბაშტა ტე ზაბონ ბაშტა აბონ ნი ქებ ქურბა ყე ბუ უნა ქი ნი ო ქი ნუ ჯო სიბაქ შაბათ ქურბა ყე ბუ ჩაინუ ნი ვალ ადაბ ადაბ ყო ნი ხულა ვა თავა დო დო ქი ქი ბუ ქო მუსურა დო ყო ვა საკინე დო ვი ჩენ ბუ ქი ქოლა ედე ეს ბე უდარ ჩურა ეა ხო სრაზუ დანი ხუ ჩრა დანი ქოლი ჩულა ჩი ხი صحته رأي مسألة إزي الله بنا والوقار عدوي شيء وقلة الكلام كلام ده كل كل سود الكل كلام عمل كل كله سود كسر قال بس كله ده زمان في قلة الدين عشان فايدة موجود بيتون خدوس كل الدين عشان فايدة موجود بس ما شيء كم كيس دي دين سالس نيجي دين بيتش نيجي مش الله بس كله لو هو بس كار دي حبيز خا وكثرة السمت لوتس شيء عمل حبيز كله ده والنطق بالحكمة تسهيلا على طالبه وعدم الفرح بشيء من الدنيا وذلك لكمال عقوله Dunyoda suvchiqo bechesniki, aratsniki, qayi qonun ijeri shumhadu rohundu esinki kulushka bach amash esinki baradina rohun qanchon turun behudaru. Ebnu dunyoda suvchiqo akhirat hasul ajam kitbar kanimet d roh khizir hoba. Ajam bar kuchinke dutlo hech awara r e s u l u l l a h sallam. Ajam bar kuchinke dutlo hech hoba. Hefnik roh khizir, n e mina o roh khizko chaymulu. Roh khizko nitli dinasi koy c bakani, yagin kitb ajam bar pulu boni. Esinki ma igrushka shamas rohundu, podore. Игрушка фарго, як хоп, ქუნო გონი ესი თიმა იგრუშკა შამას რო ხულა ფდორე იგრუშკა ხალბო იაკი ჰობ თუ არ მოჩოგი იგრუშკა ყვარი მე ოზი ჰობ ოგი ფაშმას ჰულა ედი ნუ ნუ ჰალო أولا كسأولي صلى الله عليه وسلم شو تشوفوا نيجي الله استجي بوجون يا بس قد مي بوجون ესა ხიკაბჟო აბე იაგი უწუნჭა ესა ხაყაბჟო აბე იაგი უწუნჭა ნაჩი დიკლემაში სამიდი ხულო ხალე ხაყაბჟო ასო ун ყველა წოფად რუსკო პროცენტაშო ანცო პროცენტ გონი ხაყაბჟო ბიჩ გონი დიკლემაში სადი ოდოჭა გოდეკ ახი ყოლატი ქიგო ადამ რუსა შინათა აუ ვიც ვიქენი უგე ჯაჰიჩია სპრაი ხუნულო რუჩაბაზ ხუნურაი ისინა ხუნურაი ჩარასუ ატრაში მიჭულა ჩიასუ ხუნაი მოგო ჰევგი კათავი შამოგო ჰევი ჩასი ბეღლარო სალა ჩაზ ბიჩი ხოლა სალა ჩიასა ის ხოლა მონ კათალი ბურო ჩიბურო მონ ჩარასუ ხუნ ბა ხუნურაი ჩიბურო მონი ეცელი გოსიაში მე იმას ყალა რიჩუნჩი ეცელი უნივერსიტეტი გიბურო ჰებჯოდუს ეშატკი ჰაბულარო ენი აიჭო ნის მუნაზუთი კოლა ნიცელი ოტორი ქინნა მუცდალარა ცუდანი ჯოს ჰალი ქარალგი მუნაზუთ კოლ ცუცან აული ჭასმე ხალა ჯაჰილ ჩაი ყათაზ რიჩარა ჰინს მე ხალა აი ჯაჰი ჩაი რომ ჯოს ხალა ჩაი ცალი ჩაი ცალი ჩაი ყათი ბიჭარა ნახა ნის მუნაზუთ კოლა ჩოდი მუსურა ბაზმო აი ხაჯენი ტიკეზე ქენი ბუკი ქოლი ამალ კაბი ათას ბუკო ემე ჩუცანი ასა თუ ჰინ امال شو تات سيمبا خم خدود سيم كوي سيمبا خلي بول كلا بول هابيز يابون مستنا خسن كأخر مستوى خم داني خم هابيج كبوكين الله يسأل القرآن أدى والكاظمين الغيظ سيمبا خم خدود سيم كوي للعدمل والعافين عن الناس عدم ازدت أسكوهن العدمل والله يحب المحسنين الله سهل عدم الوجه الله الله سهل شيك العدم الوجه الله أسكوهن العدمل دي شو كشي أبونا لي وسيكي من داني خم بيتين أرغز بور كله მუსულმანჩესთან მუსულმანჩესთან იყო სიჰადისური სკოლა შარას მუხაი სიჰადისური სკოლა შარად მუხაი მუსიადი ვაფშე ბუგო ჩიჭონი მანდი რაგარჩი ლესსა სერეცე ნოსი ჰებში ტიბუგო ჰებშარ ადუ ყურას ბაერ მუსულმან ბაყრაჯანი ჰერეცე ნოსი სიჰი ბუინოლი ალიზაცა ცოც ბაყა ხუდი ზან ცოც ბა ეცე ნოსი ასო ასტორია მასაჰ ბუგა ხანა ბუგა ჰებ ყურას ეცე ნოსი სიჰი ბუგო ჰებში ტიბუგო ნჩეკეჯო ვონჯეკეჯო ბლა вообще ки авони ахду ки на дасут аски тон на казани гавич то шара гавич то тели шара гавич то тели кушан ки шара гавич ки бу шара гавич има аз махмад ки тели кана има шали ки тели кана хамзат има мастаиб ки тели кана нажмуди има мастаиб ки тели кана хеб шара гавич бу ки ки шара гавич ко те ки ту аз ту ин хеб кур ки ки хеб кушти бу ко хамали аз ки аз ту ману ванди чвар чи аз ки аз ту ману ванди ჯე მეთეს საცხოვრიას ჭოლა მეთეს საცხოვრიას ხამოლა მეთეს საცხოვრიას რიაცი უნა მეთეს საცხოვრიას გო აგარ აგარი უნა ნიქე ათათ მარტო ციფუნა დიბილას მარტო მასლაჰი ჰაულა მასლაჰა მისი დანი კულარი ბათა ება ათა შარა ჰაბის გო შარა ათუ ციტი გო გო აბა ეთ ადა სალუ ჯაგუნ ქეცა შარა ათუ ქა გო ციტი ნიქე ათუ ათუ ქეჩი ქეჩი მასლაჰი ნა ჰეი ათუ ქეჩი ქეჩი ციტი გო შარა ჯანი ჰებუ გო ათი ჩადამაზა ვულა ჰეზ ჰაბული უკა გიჰებუ გო ازمحبتسكي حمدات تشميت كينز مولود كثرت العفو والصفح عن كل من اذاهم كهيت استوين كل جدي زراها بوش هذا ده استوين برو كين نجي جدي زراها بوش استوين استو فاستن استوين كينا كين ده بوش تون استوين الا لا شو صار دوت كان دوت بسرعه دوت كان ده عباش بخيس كين ده بدون استوين شو يكون هيج هيج لا بسرعه شي الله دون كانش كين ده بسرعه شي يكون كين ده استوين شي يكون كوبنيس كده وش تستون يجبون كده وش آيات تعملها من الروز ده كده وش تستون يقول كده وش هلا ولا تشهر هاي زكون تنسى شو دي مسلمة لازم هو بقى تقول كان يقول كل عمل بقى عدم الغفة عن محاربة إبليس إبليس هذا يواغز هذا يشتم كده وإبليس هذا يواغز من كل ده اللي نعمل صدق عملها بس كل ده جيل كله حلاس حلاس في بوتس في مال بيتش في ده بخيل شو يزبون كل عمل أبي عدو ذم البخل بخيل أو كحكم كل بيخش بيتش زاوي من كل حاليا تعمل أسكو بيتش زاوي بخيل وكثرة السخاء والجود سخاوة البيت سامي بيتش زاوي كل شهر عادي ახლად ყონგი ქისან როგორც სახავათი მეცადული რომ მიჩი ეს ყოლა სახავათი ჰეჭონანი მუსულაზო ჰუკუმათ ხუტულარო მუსულაზო ჰუკუმათ ახი ქოებათი უკუნარინო მიჩი არის ყოლა ჰებ სახავათი იმანადას ყო ალას ინჭინ აბუშინ აიათ ზოწყო სახავათი კი ბაჭუთი მიჩი ეს ყოლა ჩოგი მუსულაზო ის ყოლო იქრამი ვაიფი ჰობოლ ყოდო ჰავი ეს ხულუ ხავი როც ხარია ბუზუნი კი ხოტო ეს იუზუნ ბუგონ იმას ეს ეს ჟანი მიჩი ეს კი ბაჭუნენ აბიზგი ყაბულ ჰაჭი ეს კი ეს სები ქონი ჰაჭი ეს კი ეს უზუნ ბუგონი عذر هيك اسمه خاطر سوق قدو هابس كولا هدينا بو هدينا وشيا سو ادب هابس كولا ولا اول حديث بو صلى الله عليه وسلم هدين شيا سو ادب دي غو بيچونلار چيخا وليا شيا سو حرمت كي هبولارو عالم شيا سو چون روايت هدو البانيا سو حمورا عالم شيا سو حق دي დევში დიდი უმართლა სიჭი ლიკად უჭი დიდი უმართლა სა ედიდან უცხო გიყვა და ერთად ოკ კეცკენი მუსულაც პულის ყოლ ამალტაბი აღიგო ისლაჰი ლათი ბაინი მუსულა კი მუსულა ჩუ აღულა და დაბაბა და ზეთი ყოლ ქერაბის ყოლ მასაჰაბის ყოლ ჩაი მასაჰა ჩარბ მასაჰა ყოლ ის და აყალ ის არ ყოლ ჩარას მასაჰაბის ყოლ ცოდი ეთ ჰასადუ მინალა ცუთაქა ეკერ ხოჩი მუკინა ვარო ოსულ ოფხონდი ხშორა ოფინა მოხი ხედი ოფი ჩეს მომა აბის ბევარო вот хум жуди хшора на оки на динги динас бутас дин арз бе амдаро соги бусула да тобин кол эвен эмен назе хаби сусан амру гами скола шейдус эмен назе хабар ин айчони ду ало каба сусада шейдус эвен назе хабар ин абуле чонани вот го аят хатло кони вот го амру маруф хабар чи аз то кол ни вот ги аби скола ру хол жу хаджин вак гин айз дани куларо ру хаджин вак куро вот шифара ад буки жу хатта жу аби буго شاد بوجو روخ خاطر نیش موبنی ارزی کلا غو وسی پزور دیگه خبی خدی شاد خو خدمه چنس بخسا هاج است ارز کلا هی باج اسمان چش چی یه تو چو گیز ارز کلا جو مادو حال زای چو ساکی تو کلا اخو گو روخ مادو حال چش بی خیزارا یل چین نو گو چو ساکی تو کی کلا سیتا هرتی بو کی کلا عادت نو تو قدیم حزب هولارو اورا گس حدیث بو علاش عادت نو تو قدیم ترچی الله سو گور حلا دس دیکتونا الله عادت شی زبرچی الله سو گور حلا دیش زبرونا عمر بن عبد العزيز بن خليفه وانا هيشياس اولي وجنس عقاشي وطلق قاتين ابو روشياس وكيباشو ناليلا شيخ يهودي كيبو ايات الله سبحانه وتعالى سورة البقرة كيف آيات سورة البقرة سورة سورة كيف وجهها سورة آيات بيوخا كيف آيات هذا الله أصلا نعم تخرج منه جنس يسوع كل باش من عمر بن عبد العزيز شيء وسيط تأديبا أداب كذا هو بيكي تقوله وراح الأمر بحسن الجوار سورة هذا بس كل يوم یاد سیمی همیز کلا رو بین همیز دادی کلا رو همیز کلا این همیز حال کن عمل همیز الله همیز کلا شو چند عمل رو همیز الله همیز کلا که اینم رو بسول رو بز نقصن مرس الله همیز دادی کلا ریلا تو بیش فکر رو بسول من چی هست کن همیز به کلا رو بسول من چی کنی این میکنی بلا فلان بلا که انه و هدیجو همیز کنی اون پسی پسیز دادی کلا رو هیب که حرام کلا هیس الله سیخ مجاوت خیزی کل ازیه بسول رو بز عورت هست شهوت دو جاد خدو نخ کنی عبدالو عورت هست ای اشیر کس خدو تونی عبدالو بنا خواه ნიას ყუაცა დი ზარულა ებგი ბაკ თანას მუ ჟატა ნიცელე თო ემერის იყალა ის მუ ანიძე ცეპა ულუ იქალა საბახო ე აფრენა თუმუგერა هيك مدة دي أولاد يسود عمل طبيعة أولاد بسلوك العمل طبيعة مثل هذه هذه كل الأعمال دي هذه كلها والحمد لله رب العالمين